arriba, arriba. Esta é a peza de música que nos que sí que queremos poñerlle antes da información que nos chega aquí a nosa redacción. O Centro de Interpretación da Cultura Castrexa abrirá en setembro. A construción do edificio situado onde o castro de San Cibrán das Las xa finalizou. O edificio do futuro Centro de Interpretación da Cultura Castrexa situado en San Cibrán das Las sabedes este pobo de Ourense, el hipertiño do Ribeiro, está rematado o director xeral de Patrimonio, José Manuel Rei Pichel. Visitaba ese outro día estas instalacións nas que comenzarán este mesmo mes os traballos de musealización, orzamentos de 1,5 millóns de euros foron os que se mm, precisaron para realizar este traballo. Está previsto que o proceso remate o vindeiro mes de setembro e que o centro que fai parte da Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico abra as súas portas este mesmo outono o Museo do Mar, dixémolle antes, que albergará a xuntanza de ministros da pesca da Unión Europea. E Camilo Nogueira faz o copo de ouro e a Casa Museo de Casares Quiroga completa a, a, súa exposición. Outra novidade interesante que nos chega dende Galicia é que o Luz Pozo Garza faise co Premio Irmandade do Libro 2010. Os libreiros darán a coñecer o resto dos premiados o vindeiro día A Federación de Libreiros de Galicia decidiu recoñecer a Luz Pozo Garza co 19 premio dos mm, Irmandade do Libro. Mm, xa temos o mm, outro lado do fío telefónico a Paco Rivas. Boas tardes, Paco. Boas tardes. Estaba falando de que eh, Luz Pozo foi a premiada Eh, por, o, por a Irmandade do Libro con respecto a, os libreiros eses que deronlle un premio eh, Ah, sí, esta muller de Ribadeo De Ribadeo Sí Estábamos falando de literatura, pero ahora queremos falar de poesía, pues, oh, a falar contigo, que fai uns días que non pudimos eh, eh, comunicar, pero que, bueno, agora... El Luz Pozo é poeta, non? Sí, tamén, tamén. Sí, sí, sí. A verdade é que lle conozco, coñezo lle pouco a súa, a súa obra, sinceramente, eso que é veciña, pero ás veces as cousas son así. Si, é a directora da, da, do Nordés. Me parece que pertenece tamén á Real Academia, non? Si, sí, é membro da Real Academia. Sí. Bueno, sí, que... Bueno, pero eu non, pues pois non sei. Polo que, polo que sei, xa non chegou a mí moita hora dela. Sí, entón, el... pois, non, non lle coñezo moito. O que pasa que mm, de Ribadeo, pois, eh, non é por nada, pero mm, é fronteira con Bosco. Sí, no, está aquí pegadinho a Forrio, eh? Xa, pero está pretiño, pero eu non sei. É como, como equipo de fútbol, non? O Barcelona e o Español. Home, esperemos que gane o Barça, non? Non, pero refírome que entre Foce e Ribadeo unha cousa así, semellante. Sí, sí, sí, hai Foce e Ribadeo, non se leva moi ben, non? ¿eh? <laughs> non, non, non, moi ben, non? Sí. Un presume de catedrais e outro presume de, de praia. Catedrais. catedrais. <laughs> Catro pedras por ali. Cantro pedras furadas polo mar. Bueno. Que está a María Chea se ven. ben é certo, tamén é certo. Home, eh, bueno, veñen que... moito, se teñen que dar a volta, non vai nada. É eh, onde está? Cando eh, va... Oi, que bonito, é non o viron. <laughs> e eh, cando, no, cando va a xente do Mediterráneo aí, a, a, es, es bardallas, e cando vendo que... <laughs> Joder, pero eh, como desaparece eso é unha panada todo. Sí, no, pero eles asústanse cando ven, porque o mar de aquí é unha charquiña, non xa? Non, me sí, peli, pero de aquí non ten nada. Hai que vir por aquí, por nós, por ver playas guapas. Eh, tamén é certo. é, é, <laughs> e ver bra, mar bravo, non? Ai, sí, bueno, eso tamén o teñen ali en nas catedrais, eh? Na zona agora, para non xa serias, que parece moi guapo, un lugar moi guapo, pero todo, toda a zona esta, ten unhas praias absolutamente preciosos. O que pasa é que están amolando co, cos paseos marítimos a base de todo pedra, granito, eu que sei, eu non sei esa sacan esa manía de facer paseos e paseos, como é que estaban os carreiriños que fixeron os nosos avós con, polo, polo, con aer, con erbe unhas pedriñas polo medio. Modernidades arquitectónicas. Estes gastan millóns e millóns e millóns facendo unhas pasei, o sea, non entendo, ahora, ahora para porrar, ahora non teñen na perfecta, pero cando esto de un inmobiliario e tal. Hmm. Eh, non debían ter onde meter os cartos, paseos pola beira do mar, paseos, ahora desde Pozas, Tallás, que son, eu que sei, cinco kilómetros, non, 5 kilómetros menos, eu sei, 3 kilómetros, ala todo de, de 2 metros de ancho, veña pedra, veña pedra, veña pedra, escarallaron todo. Bueno. Non teñen sentido da vez. E, sin embargo, os nosos avós, por necesidade, facían uns carreiriños estreitiños cunhas pedras moi ben colocadiñas e nacía erva polo medio unha cousa unha galanura isto non teñen idea <laughs> non teñen idea que va, va mas matan todo matan toda, toda a beleza natural escarallan Carallan, sí, sí, sí, hai un... Sí, oh, cemento, veña cemento, veña cemento, veña cemento, veña pedra, veña cemento, veña pedra. Eh, E hai un detalle ese aspecto de que que o limo yo mm, ya e, producción produción que, que está pertiño da, por, da costa pois eh, digo que co cemento escarallas e toda porque a pedra natural non fai o mismo Ah, non, non, non acostumbra o, o digamos que o cemento fai escapar pero tú, tú eres de interior non? De, sí. de, de, de, de rural pero eh, aquí tamén so, somos a do mar pero os nosos vellos os nosos vellos facían esas, esas eh, poñían esas lastras no chan non? para ah, pasar e tal, eso era unha galárula había un, un, un rego un, pues, poñían un paso unhas tabuas moi ben feitiñas unhas pontes ou facían de granito se facían unhas galanuras abas tiñan tempo sabían podían facelo, e ora estes eh, non saben facelo, nin teñen tempo, o sea, que, bueno, matan todo, que va, estes, cando digo este, refirme a, a todo, eh, os, sí. eh, os ingenieros, eh, eh, nada, venen aquí uns proxectos, a aí unha praia de aquí matar, completamente, bueno. E o mar seguía desfacendo todo, con que lle preguntaran a un vello, lle decir, non, mire, non faga usted así vai tirar, e volven a facelo, volven a tirar. E volve a facer, e volve a tirar, eh? Bueno, os paisanos xa dín, no, claro que teñen que facelo así, saber saben, pero fan así vamos seguir chupando. <laughs> bueno, pues, porque, no, e ademais o, oh, a, a situación dos peiraos que colocan así como para eses barquiños de, de, de recreo que precisamente, bueno, que non son o, o, moitas veces non son os axitados para estar nese mar, pois mm, esca, eh, non é que escarañen, sino que mm, fan mm, estropean a posible produción interior do mar. Chame, si, si isto é, isto é, bueno, normal que nós non nos vamos vivir, pero isto es carallas, oh, todo. O, o mundo acaba con todo. Menos mal que se cabrea a naturaleza, de vez en cando mangalles un... Ala, que eres aviós, tomade nube, e agora non salides, son carallas. <laughs> e, de vez en cando tens que dobrar, É que isto é inaudito, me, tú, tú non ves que o ser humano que mas, é unha desfachatez, ademais, xa é asombroso, dalles igual exterminar unha especie, dalles igual talar unha selva, dalles, dalles tudo igual, dalles tudo igual. E despois veñen que si Kioto, que si non sei que, que si... Pero vamos a ver, hombre, pero, pero bombas atómicas, e, e despois veñen co, co rollo de En mm. Kioto dijimos que máis de non sei cuantos, eu que sei. Mm. Non, non, hai que ter sentidiño común, é aquí. Non, isto que va, isto acaba con todo. Eu teño tan claro que van acabar con todo. Bom, e, mentre... este, este rinconciño como que estou mirando agora desde aquí, mar por un lado, aquí unhas casiñas de pedra aquí por detrás da miña casa, vexo un paisaniño ahora ali que está recollendo unha erva, cun pitillo na boca, cando casa de dúas gadelas senta. Isto é unha maravilla. Isto é maravilla. Bueno, poder disfrutar desas cousas e poder eh, describilas e ao mesmo tempo logo claro, escribilas pero... para a posteridade é importante. É que isto non ten sentido. O mundo, o mundo está no Pero, en fin, monos. Nos discu... no, vale, exactamente, nos <laughs> disfrutamos coa, con oso que diste. Eh, vou yo pedir ao noso técnico que busquei un bocado de música a, axeitada para poder poñer de fondo eh, mentras ti buscas tamén... Mentre algún... busco o libro. <laughs> Mientras tanto, mira a ver se bus, si buscas tú algún, algún poema, algún traballo que ti eh, tes eh, seguro para que nos podamos eh, escoitar da túa voz, que sempre é eh, eh, agarimosa. Algo verá por aquí. Algo. A ver se hai algo que fale de do que estábamos a falar. Mm. Martin. Ah, claro, que, que este relacionado co mar, que este relacionado con... Mm, pues entonces busca, búscame mm, música de fondo aí o noso uh, técnico. A ver. A ver. A ver, xa puxo música. Vai, vai, está, está nelo, está, a cousa está aí. Como non oio, como non escoito eu a música. Sí, ahora, ahora vai, ahora vai. Ahora vai. Sí. Señora. anoitecida porque saiu navegar o barco da miña vida e non hai faro ni guía. Ledo estou na bañecida o rumbo puido topar o barco da miña vida. Levou no mar a deriva. Quen fora mar mariñeiro para poder navegar o ceo no seu espello? Dará que sí, mariñeiro, e ti collido nos remos. Demasiado a verdade é que o mar para ti é a inspiración máis importante, quizás. É dunha delas. Unha delas. Seguimos con un... É un poquinho largo, pero eu creo que é interesante para... É, é unha, unha ironía un pouco... Un pouco simpática, eu creo. Vai. Vai. É a historia dun, dun descreído. Un descreído do mar hoxe foi ata a Ribeira, sentado na pariñeira como estaba por estar, empezou a dormitar. O mar non pestanexaba e a vida nas súas augas empezaba a despertar. Un calamar debuxábase máis colores co negro na zona da auga mural que un turbón representaba. Un cabaliño tiraba por un ourizo ata a praia. O perigo hai que apartar, pensaba mentre estiraba. tiraba O marraxo o peixe espada viaxaba nun tranvía que unha serea guiaba, debían ir traballar, pois traxe de augas vestían. Un ollomol conducía un autobús de parados que se ia manifestar aunque un cacique cachalote que este pedazo de mar Neptuno de era por dote. Un bacallau degustaba como bo vegetariano un plato de augas salgadas cun salmoneta asturiano mentres tocaba o piano unha xiva encopetada. Un gardapraias verdoso, ollo mol para maiseñas, pretendía denunciar a un raio de lúa chea por se bañar na marea. Un xurelo carrexaba dendo prado do canal ata cerca do areal a olga liga velada que o peixe espada segara. Un tiburón buceaba sen gafas nin escafandra, para se esconder da balea que bombeiro se metera e chorros de auga soltaba. Un sargo vendía entradas nun parque de olga rizada con fonte de auga salgada que os turistas visitaba. Despertou o descreído, miou o mar con hastío, e a vez que as costas lle daba, mo, dixo con voz cansada, aquí nunca pasa nada. Mm. Qué detalle tan importante. si <laughs> mm. llega a pasar, ¿no? Claro que sí. que sí. bueno, hay que, saber mirarlo. Que que hacer mm, hielo llegar también a esos dos decretazos. <laughs> Ese non entenden de poesía. Bueno. No pues, no, mm. poesía. Pero no sí. Mm. Sí, lo no, menos sí, nos no, disfrutamos sí. candela, non entenderemos moito, pero <laughs> nos disfrutamos candela. Por eso vemos esas cousas cando nos achamos ao mar, vemos sí, que hai tranvías por debaixo da auga, que son de moles sí. guardias. E ademais, hai casi toda a fauna inteira por aí. <laughs> sí, que é un poema que tivo moitísimo éxito cos, coa xente xove. Os cativos, sí, eh, eh, lóxicamente, a ver o nome. Institutos, sí. institutos e por aí camos tamén, porque fungan moitos a, sí, sí, a cidades sí. e tal, eh, como como estes que canta, ¿no? que piden cantigas, a mí pídenme <laughs> ese poema. Paga a pena, paga a pena escoitalo, sí, sí. Sí, paga a pena. Bueno, nós como xa temos eh, aquí grabado, xa poñemos no noso, no noso ah, blog. Exacto. Eh, poñer, todos, veces. todos aqueles que queiran poden o descargar no noso blog para poder vol voltar a escoitalo. Mm, Paco, que eh, rematamos esta nosa comunicación dándoche unha pois. carta grandiosa e, Igualmente para vos. E, e desexando que, que a próxima semana podamos volver a ver. Supoño que sí. Veña, unha aperta Venga, grande. Unha aperta grande. Veña. Cap, aperta. Hasta